Ադրբեջանում սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների եւ զինվորականների հարաբերությունները լարվում են։ Թաղավարտի դպրոցը համալրվել է նոր համակարգիչներով։ Ավարտվել է գիտելիքը ուժը կրթական նախաձեռնության կազմակերպած ամառային դպրոց ճամբարը։ Հայ տանկիստները չհասան եզրափակիչ։ Այսօր երիտասարդության միջազգային օրն է։ Կալիֆոռնիայի սենատը դիպլոմ է շնորհել Հենրիխ Մխիթարյանին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Համաձայն Արցախի պաշտպանության բանակի 2017 թվականի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի, պաշտպանության բանակի գումարտակների, ինչպես նաև հրետանային եւ հակաօթային պաշտպանության դիվիզիոնների հրամանատարների ու նրանց տեղակալների տեսական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները կատարելագործելու նպատակով օգոստոսի 7-ից 11-ը անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ։ Կարևորելով նշված օղակի սպայակազմի դերը, վերջիններիս հետ համապատասխան պարապմունքները անցկացրել նաև Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հավաքի մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրել է բոլոր այն հարցերի վրա, որոնք առնչվում են մարտավարական կարևոր այս օղակի սպայակազմի առօրյա գործունեությանը, մարտի նախապատրաստման ու վարման փաստաթղթերի մշակման, ստորաբաժանումների ղեկավարման, համակողմանի ապահովման ու փոխգործակցության համակազմակերպման խնդիրներին։ Հնգորիա հրամանատարական հավաքների ընթացքում իրականացվել են նաև խմբային վարժանքներ՝ գումարտակում կապի կազմակերպման, ինժեներական աշխատանքների պլանավորման եւ իրականացման, պաշտպանողական եւ հարձակողական մարտի նախապատրաստման եւ վարման, գումարտակի պաշտպանության շրջանի ուրվագծի մշակման թեմաներով։ Հավաքների ղեկավարությունն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել հատկապես այն հարցերին, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են մարտական հերթապահությանը եւ ստորաբաժանումների մարտական պատրաստականությանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից սեմինար պարապմունքների, ցուցադրական ու խմբային վարժանքների եւ հավաքների պլանով նախատեսված մյուս միջոցառումների ընթացքում հաշվի են առնվել նաեւ 2017 թվականի Առաջին ուսումնական փուլում նկատված թերություններն ու բաց թողումները այդ ուղությամբ վերադաս հրամանատարության կողմից տրվել են համապատասխան ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Հայաստանի եւ Արցախի հետ սահմանամերձ ադրբեջանական գյուղերի բնակիչները շարունակում են ադրբեջանի իշխանությունների համար կենթանի վահան մնալ։ Զինվորականները թաքնվում են նրանց մեջքի հետևում։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, անդրադառնալով ոսկանապատ ինֆոյի կողմից հրապարակած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բարոյական եւ հոգեբանական վերապատրաստման եւ հասարակայնության հետ կապերի ղեկավար գեներալ-մայոր Ռասիմ Ալիևի նամակին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին։ Նամակում գեներալը պատմում է, որ Ադրբեջանի Ֆիզուլիի շրջանի Ալխանլու գյուղում բնակչության եւ զինվորների միջև բարբերաբար բախումներ են տեղի ունենում, գյուղացիների հետ ռազմատեխնիկայի տեղակայման հետ կապված եւ անհրաժեշտ է Ալխանլու գյուղում կտրուկ նվազեցնել քաղաքացիների եւ զինծառայողների շփումը։ Գեներալը նամակում առաջարկել է բնակիչների հետ բացատրական աշխատանքներ տանել, ինչպես նաև փոխել գյուղում տեղակայված հրետանավորների անձնակազմը։ Գեներալն ընդգծում է, որ լարվածությունն առաջացել է հուլիսի 4-ին հայկական ուժերի պատասխան կրակի հետևանքով Ալխանլու գյուղում երկամյա երեխայի մահվանից հետո։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի խոսքով միայն գեներալի նամակը չէ, որ փաստում է հակառակորդի կողմից սահմանամերձ գյուղերը հրետանու տեղակայման վայր դարձնելու մասին։ Ըստ քաղաքագետի սահմանամերձ գյուղերի եւ ադրբեջանի զինվորականների հարաբերությունները գնալով լարվում են, գյուղացիներից շատերը լքում են գյուղերը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Երկորիայիցով Արցախում գտնվող Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրեն Մարգ Գրիգորյանը հանդիպումներ է ունեցել Արցախի հերոստա ռադիոընկերության տնօրենության ու ռադիոխմբագրության անձնակազմի հետ։ Ինչ հարցեր են քննարկել երկու լրատվամիջոցների տնօրենները եւ համագործակցության ինչպիսի հերանեկարներ կան։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ցանկացած համագործակցություն սկսում է ծանոթությունից, եւ ես ուրախ եմ, որ իմ հանդիպումներն անցան ջերմ ու բարեկամական մթնոլորտում, ասաց Մարկ Գրիգորյանը Արցախի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահի ու ռադիոխմբագրության անձնակազմի հետ ունեցած հանդիպումներից հետո։ Հարցին թե ինչ համագործակցության մասին է խոսքը, Մարկ Գրիգորյանն ասաց. Խոսքը ոչ այնքան ծրագրերի մասին, ինչքան ինստիտուցիոնալ համագործակցության մասին եւ մենք իհարկե անշուշտ ունենք շատ ընդհանուր եզրեր եւ ես կարծում եմ որ մենք կարողանանք դա անել այնպես որ եւ Արցախի ռադիոն շահի եւ Հայաստանի հանրային ռադիոն շահի ես հույս ունեմ եւ մենք բոլորս միասին կաշխատենք որպեսզի դա տեղի ունենա Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրենը խուսափեց որոշակի մանրամասներ հայտնելուց։ Պատճառներից մեկն էլ թերևս այն է, որ ռադիոյի պես տարողնակ ոլորտում բարեփոխումները հեշտությամբ չեն տրվում։ Արդյունքի հասնելու համար ժամանակ է պետք։ Մենք կաշխատենք եւ դա կերևա, ասաց նա։ Ուղղակի երբ որ գործ ունես ռադիոյի պես մեծ ինստիտուտի հետ, դու հասկանում ես, որ ամեն ինչ չի, որ արվում է այնքան արագ, ինչքան որ մենք ուզում ենք Այսինքն դա պահանջում է ժամանակ, դա պահանջում է աշխատանք, բայց այստեղ կարևորն այն է, որ մենք ուզում ենք աշխատել եւ մենք ուզում ենք այդ ժամանակը օգտագործել ի օգուտ մեր ռադիոեթերի եւ մեր ռադիոլսողների։ Հետաքրքիր է խոսքը արդյոք մասնագետների վերապատրաստման մասին է, թե տեխնիկական համալրման, թե լուրի լրատվության ծրագրերի մատուցման եղանակային փոփոխությունների մասին է, մի քիչ կոնկրետ։ Իս պահին մենք ավելի շատ խոսում ենք լրագրողների մասին լրագրողների իրենց պրոֆեսիոնալիզմի, պրոֆեսիոնալիզմի աճի եւ եթերային ընդհանրությունների մասին հա չէր տեխնիկական վերազինվում, երանի չէր։ Մենք բոլորս կարողանայինք անընդհատ տեխնիկապես վերազինվել։ Իսկ ցավոտ եք մեր ծրագրին եթերների։ Շատ թե քիչ այո։ Եվ Եվ մենք բոլորս ահագին աշխատելու տեղ ունենք։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտունու շրջանի թաղավարտի դպրոցը համալրվել է նոր համակարգիչներով։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2015 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Ազատ հայրենիք կուսակցության падգամավորական տեխնացունները ընտրողների հետ հանդիպումների շարքում այցելել էին Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղ։ Գյուղի դպրոցի տնօրինությունը դպրոցում համակարգչային կաբինետ ստեղծելու խնդրանքով դիմել էր падգամավորի տեխնացու Արթուր Թովմասյանին։ Վերջինս խոստացել է օրերս հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորի գլխավորած պատվիրակությանը ուղեկցեց Թաղավարտ գյուղ։ Հյուրերը ձեռնան չէին եկել։ Թաղավարտի դպրոցականների երազած համակարգիչները դպրոցին պիտի նվիրեր համալսարանի ռեկտոր Ոստանիկ Մարուխյանը։ Իդեպ Արթուր Թովմասյանը նշեց, որ համակարգիչները վաղուց պիտի տեղ հասնեին, սակայն խանգարող հանգամանքները հետաձգեցին օրը։ Պարոն Մարոխյանը եւ իր կոլեկտիվը Ագրարային համալսարանի հետ մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ են փոխանցել կառավարության հաշվի համարին, որպեսզի առաջնագիծը տեսքի բերվի։ Այսինքն պատճառներից մեկը նաև այդ նշացման հանդիպման գումարները ծախսրեց այլ ուղղությամբ, որում մենք առաջնագիծը այսօր թիվ 1 մեր խնդիրն է, կարգի բերելը, ու չէ երկրորդ տեղը ես կհամարեի մտածերի կրթությունը եւ դաստիարակությունը։ Կարևորելով ժամանակակից գիտությունների ուսուցանումը դպրոցներում Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Ոստանիկ Մարոխյանը նշել է, որ այդ հարցում պատրաստ է աջակցել հանրակրթական դպրոցներին։ Կարող է եւ այդ աջակցությունը բաժնե մասերով է գալիս, ռուսերեն ասեմ պորցիաներով է գալիս, բայց վստահ եղեք, որ սա այն է, որը մենք ծրագրել ենք եւ ուզում ենք իրականացնել։ Ամենահեռավոր գյուղերին էլ պետք է անպայման համակարգչային տեխնիկա տրամադրվի, պետք է դպրոցականը, որ այստեղ ուսումնառություն է անցնում, զուրկ չմնա այն հնարավորություններից, որը կա։ Եվ այդ ծրագիրը ենթադրում է, որ մենք մեր հաստատության համեստ միջոցներից դες պետք է բաժին հասցնենք եւ տանք անհրաժեշտ որոշակի տեխնիկա։ Երկու հայկական պետությունների կրթական համակարգերը պետք է հասցնեն այնպիսի մակարդակի, որ կրթական համակարգերում տարբերություն չլինի, ասել է ճարտարագիտական համասարանի ռեկտորը Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք վերատվությունը։ Օգոստոսի 11-ին Գիշի գյուղում ավարտվել է գիտելիքը ուժը կրթական նախաձեռնության կազմակերպած ամառային դպրոց ճամբարը։ Միջոցառման փակման հանդիսավոր արարողության մասնակցել են խորհրդարանի փոխխոսնակ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախաձեռնության ղեկավար Անուշ Եդիգարյանը նշել է, որ օգոստոսի 1-ին մեկնարկած ճամբարի հիմնական առանձնահատկությունն է գիտելիք փոխանցել երեխաներին, հիմնական շեշտը դնելով այն գիտությունների վրա, որոնք առաջնային կարևորություն ունեն։ Նշենք, որ ճամբարին մասնակցել են 10-ից 16 տարեկան 125 երեխա՝ Գիշի, Խնուշինակ գյուղերից, Մարտունի, Շուշի քաղաքներից եւ Մայրաքաղաքից։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վատարացումը տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով անհետևանք չի լինի նաև Հայաստանի համար, քանի որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ միասնական տնտեսական տարածք է։ Տնտեսագետը նկատել է, որ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակի վատթարացումը անմիջապես կազդի շինարարության վրա։ Նրա կարծիքով պատժամիջոցներից կտուժի նաև սպասարկման առևտրի ոլորտը։ Տնտեսագետը համամիտ չի այն տեսակետի հետ, թե Հայաստանի սևորը կսկսվի, եթե Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից մենք միասնական տնտեսական տարածք ենք։ Միասնական տնտեսական տարածք մուտք գործելուց հույսեր ունեինք, որ օգտվենք միասնական հնարավորություններից, որ Ռուսաստանի ներդումներ են գալու, որ մեր հայրենակիցները այնտեղ աշխատելու են եւ այլ եւ այլը բազմաթիվ խնդիրներ պետք է լուծվեին։ Այդ լուծումների հնարավորությունները իհարկե սահմանափակվում են, դժվարանում են, վատթարանում կոնկրետ արտահայտությունները, որ Հայաստանի տնտեսության վրա լինելու են, ասեմ, որ ձեռնարկությունների մասով կամ պատժամիջոցների տակ ընկած ձեռնարկությունների եւ տնտեսարող սուբյեկտների մասով կարծես մենք այս փուլում խնդրեմ չունենք։ Հիմնականում դա պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանը ներգրավված չէ որևէ լուրջ նախագծի մեջ։ Դոկլաս Մակլուրեր Միջազգային բանակային խաղեր 2017 ստուգատեսի շրջանակում Մոսկվայի մոտ Ալաբինո զորավարժարանում անցկացվող Տանկային բիատլոնի եզրափակիչ փուլ են անցել Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Չինաստանը։ Հայ տանկիստները գրանցել են 2 ժամ 37 րոպե արդյունք, ինչը հնարավորություն չի տվել ընդգրկվել եզրափակչում։ Եզրափակիչ փուլ չեն հասել նաև Ադրբեջանի, Մոնղոլիայի, Հնդկաստանի, Ղырղստանի, Սերբիայի, Իրանի ու Տաջիկստանի թիմերը։ Եզրափակիչ փուլը տեղի կունենա այսօր։ 1999 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ օգոստոսի 12-ը հրճակվել է երիտասարդության միջազգային օր։ Այն ընդունվել է 1998 թվականի օգոստոսի 12-ին Լիսաբոնում անցկացված երիտասարդության հարցերով նախարարների համաշխարհային խորհրդաժողովի առաջարկությամբ։ Աշխարհում առաջին անգամ երիտասարդության միջազգային օրը նշվել է 2000 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Տոնը հրճակվել է երիտասարդությանն ուղված գործողությունների համաշխարհային ծրագրի մասին երիտասարդության իրազեկության բարձրացմանը նպաստելու նպատակով։ Մարզասերների համար Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ անգլիական Manchester United ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Կալիֆոռնիայի սենատի կողմից ապարգևատրվել է դիպլոմով։ Կալիֆոռնիա նահանգի սենատի եւ Լոս Անջելեսի հայ-ամերիկյան համայնքի անունից մենք ողջունում ենք ձեզ մեր հիանալի նահանգում, Մենք գովերգում ենք ձեզ ձեր ուժի, կարգապահության եւ տոկունության համար, քանի որ ինքներդ ձեզ ու Manchester United-ին հասցրել եք անզուգական հաջողությունների, ասված է դիպլոմում։ ԱՄՆ-ի Սենտ Լուիս քաղաքում ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշիե Լագրավի հաղթանակով ավարտվեց շախմատային սուպերմրցաշարը։ Վերջին տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը սևերով մրցեց աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարսենի հետ եւ պարտություն կրեց 52-րդ քայլում։ Արոնյանը 5 միավորով կիսեց 4-րդից 5-րդ տեղերը ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինի հետ։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան։ Տաքություն։